บุ๊กทูสิบสองดวานาสต์เครื่องดื่มพิอาเชผมดื่มชาครับพีเอ็มชาย ผมดื่มกาแฟครับพีเอ็มคาวา ผมดื่มน้ำแร่ครับ p i j ม m mineralno v o d ดคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ p ิเอชช a j z limono คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ p ิเอช kavo s l a t k o r j e m คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ Piješ vodo z ledom? มีงานเลี้ยงที่นี่ Tukaj je zabava. คนกำลังดื่มแชมเปญ Ljudje pijejo penino. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ Ljudje pijejo vino in pivo. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับพีเอชแอลกอฮอล์คุณดื่มวิสกี้ไหมครับพีเอชวิสกี้คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับพี j e s z kolo z รูมม m ผมไม่ชอบแชมเปญเนมารัมเพนีเน ผมไม่ชอบไวน์เนมารัมวีนาผมไม่ชอบเบียร์ Ne m a มพีวาเด็กอ่อนชอบดื่มนมโดย o นเช็กอิมารัตมลีคอเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลทร r อก Ima rad kakav in ยาโบชนีโซกผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Žena ima rada pomarančni sok in sok grenivke.